كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put započeli samo priču o Jusufu alaihi salatu wasalam Dakle, početak ajeta Allahu etabar kvetala Allah te baka dizi, četku sura Jusuf, Bismillah, Rahman, Rahim, Elif, Lam, Ra. To su ajati knjige jasne, ili jasni ajati knjige. Mi smo ga spustili, objavili Kur'an na arapskom jeziku da biste vi razmišljali. Mi vam govorimo ili mi ti objavljujemo najljepše priče, <clears throat> onako kako smo te objavili ovaj Kur'an, iako si prije ti bio u nemaru. To jeste, nisi prije znao ni za knjigu, ni za imam, pa ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I sve ove priče i pojedinosti koje Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje u ovoj i drugim pričama, jesu kao dokaz poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer, dakle, e, te sitnice koje se spominju i u suri Jusufa i u drugim pričama, i o Musau, i o Isau i tako dalje, ne može ili nije mogao znati Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kao što su ga optuživali da je prepisao knjige. U jednom dokumentarnom filmu u razgovoru sa jevrejima u okupiranom dijelu Palestine pitaju šta vi mislite o Mohamedu. I uđe ostalog pojedinci kažu znamo o Mohamedu da je prepisao stari zavjet. Dakle, toliko iskrivljena percepcija uh, e, učenito o Mohamedu sallallahu alaihi sallam i pored toga što ne poznaju, ipak znaju, dakle, šubhu koju oni smatraju ispravno treba da je ubace među ljude. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sa potpunom objavom celovitom i kao konačnicom zadnjim pismom, to je zadnjom risalom. Tako se prenosi od Džabira radijallahu anhu da je Omer ibn Khattab došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa nekim papirima na kojima, je pisalo nešto od svetih knjiga Ehl Kitabija. Pa je pročitao pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: "Zašto mucate sa tim stvarima, ja ibn Khattab?" tako mi onoga u čujoj ruci moja duša, došao sam vam sa jasnim dokazima, dokazima, bijelim ili jasnim ili čistim. Nećete, kaže, pitati ništa njih, a da vas neće, kaže, obavijesti od istine pa da ne vjerujete, ili od laži pa da povjerujete. Tako mi onoga u čujoj ruci moja duša, da je Musa živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi. Također u drugoj predaji stoji da Allahom poslanih sallallahu sallam rekao, kako što je kod imama Ahmeda, Kaže, tako me onoga učio ruci moja duša. Kada bi vam osvanuo, kada bi došao Musa, a vi ga slijedila, ostavili mene, vi biste za, zalutali. Ja sam, odnosno vi ste moj udio od umeta, a ja sam vaš udio od vjerovjesnika. To jeste, ja, vi ste moja sreća od umeta, ja sam vaša sreća od vjerovjesnika. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sročeći, dakle, odnosno govoreći o tome kako je i objava mu sročna, i riječita i sažeta u nešto malo riječi, a mnogo značenja i kroz hadis i kroz Kur'an, kaže sallallahu alaihi sallam, o ljudi, meni su date sročene riječi, njihovi završeci i sročeno mi je na najljepši način. Došao sam vam sa čistim, jasnim dokazima. Nemojte mucati, pa da vas zavedu oni koji mucaju. Imate, dakle, pokušaj danas mnogi oni koji žele da objedine i da dokažu da su vjere, da im je jedan izvor, da su monetaristične vjere jedna, jedna stvar, da im je jedan poziv, da je naš Bog jedan Bog i tako dalje. Međutim, znajući dobro namire svih oni koji žele da nas uvedu u svoje krugove, mi ne možemo nikada pristati, pa makar oni govorili istinu. Zbog čega? Imate li dokaz u Kuranu? Kada vas neko sad pozvao i rekao, hajte da se objedinimo oko jedne riječi, kao što vi pozivate nas Kur'anom, da se objedinimo oko jedne riječi, da kažemo da je samo jedan Bog, da njemu drugo ne pripisujemo. Imate li dokaz u Kur'anu da im odgovorite? Kulija i vel kafirun, je li tako ili nije? Kako se završava sura? Vama vaša, meni moja vjera. Dakle, vama ništa drugo ne preostane osim da prihvatite Islam, jer je Islam kao zadnji jedini ispravan. I ne može se, dakle, sa Islamom se ne može porediti ni jedna druga religija, jer na Dunjaluku ne postoji vjera osim šta? Vjera, islam, sve ostalo su religije. Kada Jusuf reče svome ocu, ja, oče moj, vidio sam 11 zvijezda i sunce i mjesec kako mi seždu čine, kako mi se poklanjaju. Kaže, sine, nemoj govoriti svoje snove svojim, svoje braći da ti one ne bi svetke pravili. Zaista je šetan čovjeku otvoreni nepretelj. Tako te, kaže, štiti tvoj gospodar i učite ili podučavate tumačenju snova i oputpunjuje svoj blagodat nad tobom i nad porodicom Jakubovom, onako kako upotpunio nad očevima prije vas, Ibrahimom i Ishakom, tvoj gospoda u istinu zna i on je mudar. Mi smo o Jusufu, ali to se nam govorili kad smo dakle, radili tefsir uh, unazad dakle, mnogo godina, ali ovdje govorimo o istorijskim stvarima ili pojedinestima koje nisu spomenute onaj, bile u tefsiru, jer smo mi radili sažetu verziju od šeha Eh, Saade, rahmehullahu ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže za njega, kaže, on je plemeniti sin plementog, sin plementog, sin plementog, Jusuf, sin Jakubov, sin Isakov, sin Ibrahimov. Kada je Jusuf, ali sallatu selam, usnio ovaj san, bio je dakle, mali dječak. Neki kažu da čak nije bio ni poneljetan sa islamske strane. Kaže, vidio sam 11 zvijezda, to jeste aludirajuće njegovih 11, 11 braći. Zatim sam vidio sunce i mjesec, to jeste njegove roditelje. Ovaj san mu je ukazao, dok je još bio dijete, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala u jednom određenom periodu, dakle kada doživi jedan određen, jednu određenu starost, Allah subhanahu wa ta'ala će ga uzeti na uzvišeno, uzvišeni položaj. Kako na Dunjalku, također i na Ahiretu. Međutim, od njega njegov otac traži Jakub alaih salatu wasalam, kaže nemoj svoje snove govoriti svojoj braći da te ne bi ove spletke pravile. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam u tom smislu kaže <clears throat> Istainu ala qadaja havajđikum bil kitman fa inne kula zi ni'amitin mahsud Potpomognite se u izrašavanju vaših potreba sa tajnošću. Zaista i svak onaj ko uživa nek, neku blagodat, dakle, može biti ureknut. To jeste, može se na njim ostvariti urok. Urok kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle svaki nimet je pod prijetnjom uroka i kao što stoji nekim predajama kaže najviše je stanovnika kaburova od uroka jer ljudi ne mogu da podnesu nimet na nekome druge da me Allah subhanahu ta'ala obznani, odnosno da Allah subhanahu ta'ala darovao, a on to ako obznani, onda se lijepe te pogane ili prljave oči ili loše misli. Hased je vama svima dobro jasan. Hased je želja da nestane nimet kod onoga kome Allah subhanahu wa ta'ala dao. Hased u pogledu toga čovjeka jeste nepravda, ali gleda Allaha te bar ta'ala još veća nepravda, zato što neko želi da prestigne ili želi da drugačije bude nego što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Iako je hased sam od kadera. Ali ako Allah Đelešanu nekom nešto darovao, to je od njegovog kader, kadera i njegove dobrotite te bareke ta'ala, onda zbog čega, do, dokle, zbog čega se opravdava ili zbog čega treba da bude neko zavednik. Allah subhanahu wa ta'ala kaže tako te štiti tvoj gospodar. Isto kao što ti je dao da vidiš ovaj san, isto tako te Allah subhanahu wa ta'ala štiti, dakle svoje blagosti, svoje milosti, da taj san i ne govoriš. I podučavate tumačenju snova. Onoga trenutka kad ti tumačenje snova bude mnogo korisno, odnosno što je Allah subhanahu wa ta'ala e, pripremio za tebe. Planovi ili kader koje Allah subhanahu wa ta'ala dakle odredio za svoje robove, ljudi ne mogu vidjeti dobro toga ili zlo toga, dakle, nadaleko. Ljudi sude prema onome što deša njima trenutačno. To jeste kada ih pogodi nekakva nedaće, oni misle da se Dunjaluk srušio pred njima. Ako stigne večeras, kad budemo dakle, spominjali Ajuba, ali sato selam, vidjet ćemo šta znači dakle, nedostatak, odnosno kada Allah sunatar nekome odnos, oduzme nimete. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Jusufu i njegovom, ili Jusufu i njegovom, njegove braći je bilo mnogih, ili je mnoga znamenja ili značenja ili ajeti za one koji pitaju. Kada njegova braća rekoše Jusuf i njegov brat su draži našem ocu od nas, a mi smo skupina. To jeste zašto nas ovakve, stasale, sposobne i odrasle zanemaruje, a posvećuje se njima dvojici. Zaista je naš otac u očitoj zabludi. A mi smo rekli da Jakub imao dvije žene kako se zvale, prošli put smo o tom pričali. Jedna se zvala, kako? Leija, a druga je bila Rahela. Od Rahela je dobio koga? Jusufa i Benjamina, a ovo ostalo distorciju je dobio od Leije. Pa smo ispričali čitavu priču onako kako se dakle prenosi, iako je dakle preuzeto od Ehl Kitabija. Kaže, zaista je naš otac u očitu i zabludu. Misleći na zabludu, jeste ljubav prema njima dvojici. Kaže, ubijte ga. Ili bacite ga negdje daleko kako biste vi zaslužili naklonu svoga oca. A da nakon toga, a nakon toga ćete biti dobri ljudi, to jeste počinit ćete, doći ćete te obe. Neko od njih reče, ako baš hoćete da radite to, nemojte Jusufa ubijati. Bacite ga u neki bunar da ga neki od prolaznika pokupe. Ovdje kada govori, odnosno kada planiraju, ne slažu se svi oko iste ideje. To jeste, neko, kale kailun minhum, i reče jedan od njih, ne, ako hoćete baš da nešto da uradite sa Jusufom, hoćete da ga udaljite od njegova oca, nemojte ga onda ubijati. Nego ga bacite u bunar, to jeste ostavite ga u životu. U Fesiri kaže da je to bio Šimeon, neki kaže da je to bio Rubil, neki kaže da je to bio Jehuda, dakle jedan od braća Jusufa, alihi salatu wasalam. Zbog čega? Zbog, odnosno, znajući šta znači nekome oduzeti život. I na kraj krajeve on je bio njihov brat. Ali ljubomora, hased, nek salam. Ali ljubomara, hase to jeste zavist, išla je do te mjere s željom da mu oduzme život. I zbog toga hased kvari dijela, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, isto kao što dakle, vatra sagorijeva suho drveće. Hased, onaj ko nosi hased, najprije se on pati. Dakle, zavidnik, onaj ko u prsima nosi zavist, njemu smeta svačije dobro ko svakoga kod koga ga vidi, bez obzira na čemu ono bilo. Da li Allah subhanahu wa ta'ala darovao nekome u njegovoj porodici, hajrli suprugu, hajrli odgojenu djecu, djeca koja se uče, koja se obrazuju, koja su pobožna, žena pobožna, da li da, da, da mu dao Allah dakle, kroz bogatstvo, da li kroz e, stanovanje, da li kroz e, prevozna sredstva, kroz bilo šta. Dakle, nad njim se, odnosno takvi ljudi, ne mogu da uživaju. Ja sam jednom prilikom pitao zašto većina, pitao sam jednog šeha, zašto većina muškaraca onaj strada bolove u leđima kaže on, uglavnom su bolovi u leđima o zavisti. Uglavnom su o zavisti. I kaže, kada prolaziš, kad prolaziš pred zavidnika, kaže, on obori pogled. I ako se pozdravi ili ne pozdravi, a najviše vole ne pozdravi, jer on ne želi tebi, kaže, dobro. Kaže, kad prođiš, digni kaj pogled i udarite u leđa. I ono što prvo vidi od tebe jeste onaj dio koji te boli. Dakle, od čega? od haseda. I od haseda se čovjek treba i liješ, treba se štititi, tako dalje. A nekada ćemo govoriti šala, kada budemo za, koliko smo rekli, godina treba nam za, za ovu knjigu. Treba nam nešto oko 80 godina završimo ovo dijelo. Završit ćemo prije, inša Allah. Dakle, kada budemo radili kule u Drabil Felek, dakle sur Felek, govorit ćemo o tim stvarima. Nakon toga, oni traži od svoga oca da im on pusti Jusuf, alaih sallatu da se onaj odu igrati sa njim. Pa mu kažu, oče naš, šta je s tobom pa nam ne dopuštaš da idemo sa Jusufom, a mi ćemo, kaže, biti njegovi čuvari. Pusti ga danas, odnosno pusti ga sutra, nek, se ide, nek ide uživati igrat se sa nama. Mi ćemo ga čuvati. Kaže, meni je teško ili tugujem da odvedete ga, a ja se, kaže, bojim da ga i vuk ne pojede. Iako je Jakub, ali sad nam znao da nije vuk opasan. I ono što se kaže, danas su ljudski vukovi mnogo... Kako se zove oni vukovi što zašli jutro su u Bosnu? noćni, da Bog da ne osvanuli. Dakle, iako Jakub a.s. je znao da Vuk nije tolika prijetnja koliko, su, koliko je prijetnja njegove, njegove braći, na osnovu onoga sna koji on rekao u svome otcu, Jakub je već znao, odnosno znao je ljubomor e, njegove braće, dakle, protiv Jusufa. Kaže, a da ga vi ostavite, dakle, da ga ostavite u nemaru, zaboravu, rekoše kako će ga vuk pojesti, a mi smo skupina. U istinu smo mi bili propali. Još su prije nego što su ga odveli, već su sebe propisali propast, već su sebe prozvali propalcama. Kaže, kada su ga odveli i dogovorili se kako će ga baciti u neki izvor, mi smo mu objavili. Kaže, da mu je Allah subhanahu ta'ala poslao i Džibrila, ili da me Allah subhanahu wa ta'ala, pošto objava poslanisa ne dolazi prije 40. godine, da me Allah subhanahu wa ta'ala udahnu u njegovu dušu, da zna za taj trenutak da će biti, da će doći trenutak kada, on, kada će ga obavijestiti svemu onome što su mu radili. Kaže, letu nebijenemu bi amrim hada hum la yashurun Ti ćeš ga obavijestiti o tome, a oni kaže, neće ni znati. Zatim su najveće došli svom ocu i rekli, rekli, oče naš, mi smo došli da se trkamo, a ostavili smo, kaže, Jusfa kod naših stvari. Kaže, pojao ga je vuk ti nam, vjeri, ti nam kaže, ne vjeruješ i kad mi istinu govorimo. A nekomu da nam vjeruješ sad kada, šta? Lažimo. Tako, izna, tako znači njihova ova rečenca. Kaže, ođavu ala qamisi i bidemin kezib. Pa kada su vidjeli da Jakub alaih sallatu selam plače, skinuli su kaže, košlju sa jednog od njih i zaklali su kozu i namazali ko, onaj, krvlju od koze ne, ovu košulju, dakle odijelo. I dali Jakubu, kaže, pogledaj krvi kako ga je vuk pojeo. A šta su zaboravili? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وجاءوا على قميص بدم كذب قال بل سولت لكم بل سولت لكم انفسكم امرا nego Jakub odgovara kaže ne, vaše su duše, kaže neko od toga, neku zavjeru kod toga skovale. Šta su zaboravili kad smo dali košulju? Nije poderana bila. Jer ne, ne slači vuk odjeći sa žrtve prije što žrtvu pojede. Kaže Jakub alaih sallatu wasalam, fa sabrun džemil, lijep, lijepi sabur, Allah je uistinu pomagač, gleda na ono što vi, kaže, opisujete ono što vi govorite. Kažu ehl kitabije, iako se njihova mišljenja ne uzima, ali Ibn Kathir je ovdje uvijek citira, kaže Rubel, Rubel, jedan od te starije braće, je rekao da ga stave u izvor, a da nisu, kaže, ni osjetili, odnosno da ga je on uzeo i stavio ga u izvore, da nisu osjetili, to jest da ga nisu ubili. Međutim, tačne su predaje onaj Kur'ana, a u kom slučaju predaje Ehl Kitabija. Zatim je, kaže, naišla karavana, pa su poslali svoga nosača vode. O tom smo isto prošli put govorili. U nas se zna ko kosi i ko vodu nosi. Kome je teži, ko kosačima ili nosačima? Kaže, muštuluk, evo dječaka, u esor ruh bi ba. Njegova braća su ga bacili u izvor i sakrili se. I čekali da vidi koja će, ko će to najići, ko će ga pokupiti. Kada su ga ovi našli i kada se obradovali djetetu, odnosno njemu i Usufu, kad je bačena bila dakle dolje kofa, on se zakačio za kofu, to jest za kantu, i onaj, oni su ga izvukli iz bunara. Kaže, وَسَرُّهُ بِذَا وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَعْمَلُونَ Pa su željeli da ga, da ga se, dakle, riješi njegova braća. Kaže, prodali su ga za neznate pare. Prišli su i rekli karavani, to je naš rob koji je pobjegao od nas. A dijete, pogledajte položaj Jusufa, dijete, Allah subhanahu wa ta'ala ga priprema, on još uvijek ne može u šoku da priča jer je prestrašen i kaže mi smo ga, dakle to je naš rob odbjegao, mi ćemo ga, se, mi ćemo ga prodati zato što mu je to onaj svojstvo da stalno bježi. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين pa su ga prodali za neznatan broj onaj dirhema a i nisu ga željeli Kažu mu fesiri, prodali su ga za 20, neki kaj da su ga prodali za 30, neki kaj da su ga prodali za 40. Pa je svako on je dobio dva dirhema, odnosno četiri dirhema, jer Benjamin nije imao udjela u tim dirhema. Pa onaj koji ga kupi u Egiptu reče svojoj ženi, Ekrimi me thva, pošasti kaže ovo dijete, asa jen fa'na unet tehidehu voleda. Možda će nam on koristi ili ćemo ga uzeti za svoga posinka. Kaže, e, poslanik sallallahu alaihi sallam, trojica, a između njih, dakle, istakao se i Azizul Misr, je bio pronisljiv. Kad je rekao, uzmi nam Jusufa, možda će nam koristiti da ga uzmemo za posinka. Jer, dakle, taj namjesnik u Egiptu nije mogao imati djece, odnosno bio je sterilan. A je, žena mu je bila kako? Ko je, komu je bila žena? Zuleha. Znao šeira. Zuleha. Kaže, u kethalike mekenna li Jusuf fil ardu tako smo, kaže, dali, odnosno učvrstili, odnosno e, dali smo položaj Jusufu i već je odmah na početku bio spašen. Iako je rob. Dakle, prodali su ga. Allahom poslanih sallallahu govoreći o na većem haramu, kaže, jeste da neko proda slobodna čovjeka pa da ta, to, taj imetak pojede, da ga konzumira. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَوِيلِ الْحَدِيثِ I tamo ga je Allah subhanahu spomenuo malo prije da će ga podučavati e, tumačenju snova i ovdje kaže i da ga podučimo tumačenju snova. Jer će ga to tumačenje, dakle kao znanje njihova vremena ga će ga istaći i spasti, dati mu onaj položaj koji će zaslužiti. Wallahu galibu ala emrihi. Allah subhanahu wa ta'ala galib ala emrihi Allah dželešanuhu, što znači da Allah subhanahu wa ta'ala ne može niko savladati. Te jest, ne može niko presjeći Allahov kader. Ne može niko pobijeti ono što Allah subhanahu wa ta'ala odredi. Volakin ekstere nasila je alemun, ali većina ljudi ne zna. Gdje piše ovaj dio ajeta najčešće u svijetu? Wallahu galiba la imrehim. Na Kordobi ili u Kurtobi, na Alhamri. Volemma belaga šuddehu atejnahu hukmenu ilma. Kaže, kada je dostigao šud, šud kažu da je dostigao punoljetnost prije one punoljetnosti e, koja se odnosi na poslanike, to jeste 40 godina. Vokedarke nerzil mohsinim. U drugim ufesiri kažu ne doživaju punoljetnost, to jeste poslaničku punoljetnost. Namjesnik Egipta se zvao Atfir ibn Ruvejhib, a njegov, dakle, taj vladar koji će dakle, doći kasnije u priči se zvao Rejan ibn Velid, onaj koji je tražio da, da mu dovedu Jusufa. Kao što rekao vam prije u hadisu od Ibn Mesuda, kaže najpronisljivije su tri bile ličnosti. Namjesnik Egipta kad je rekao svojoj ženi, počasti ovo dijete, i žena kad je rekla, ona žena Musa, kad je rekla svome ocu za Musa, kaže, oče moj, iznajmi ga, najbolji kad iznajmiš jakoga i povjedljivoga, i Ebu Bekre Sredik kad je postavio Omera ibn Hataba radijallahu anhu za svoga namjesnika. Zatim, Ehle ilm kažu da te godine koje je doživio, jesu, odnosno kada je upotpunio, jesu 18 godina, drugi kažu 20, treći kažu e, 25 godina, treći kažu 30, zatim opet kažu 40 godina, Allah najbolje zna. A onda ga je, kaže, zavodila ona u čioj je kući bio. Zaključala vrata i rekla mu, dođi. Kaže, Allahu se utječem. Ono je moj gospodar utječe se Allahu, a govori za onoga, za koga? Atfira. Dakle, Atfir me je spasio. Kaže, innehu rabbi ahsene methvaj. Ili kažu, da time što ga je počastio, iako ga je odkupio kao roba, opet mu je dao položaj da uživa u njegovoj kući. Innehu la yuflihu zalimun. Ovdje se govori o čednosti, gdje Allahu, poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu ističe sedmorcu, da će biti smješten u hlad, dakle na sunjen danu, kada ne bude drugog hlada, osim Allahom Đalšanu hlada. A od njih koji? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravedni vladar, čovjek koji spomene Allaha Đelešanu pa mu se orose oči, čovjek čije je srce vezano za džamije kad god izađe čeka kad se vrati u džamiju, čovjek, dvojica ljudi koji se vole u ime Allaha, na tom imenu se spoje i na njemu se raziđu, čovjek koji dadne sadaku pa i sakrije da ne zna lijeva ruka šta je dala desna, Zatim momak koji je dakle, odrastao u pokornosti Allahu Đelešanu i čovjek koga pozove žena. Zatu džemali u amansab. Ugledna i lijepa, Je lijepa i ugledna. Pa on kaže, ja se Allaha bojim. A danas, dakle u našem vremenu, kada je riječ o čednosti, dakle možemo stalno govoriti, stalno omladinu upozoravati, upravo zato što većina ljudi se počne i strastima za nešto kratkoročno, a ne znaju da iza toga dolazi onaj veliko ili dugotrajno kajanje. I zato Jusuf alaih kako ovdje Allah sunat opisu i kaže innehu lajuf lehu zalimun, neće uspjeti oni koji su nepravedni. Nepravedni, oni koji čine blud, posebno ako se prema njima učinio hajr. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, jedan od trojice sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala neće razgovarati, na sunnjem danu će ih gledati u njih, jeste čovjek kojim, drugi, kojim ljudi učine dobro, a on im to vrati sa nezahvalnošću. Kaže, vola kad hemmet bihi u hemme biha, poželila ga i poželio ju je. Leula ra burhane rabbi, a da, samo da nije vidio pokazati, odnosno opomenu od svoga gospodara kako, sto, kako stoji, dakle, kako Feser kaže da mu je Allah s.a. poslao od Džibrila, da ga spriječe, odnosno da ga upozori ili da bude tu sa njima, dakle, mimo njih, koliko je bilo? Koliko je bilo? Troje. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neće čovjek osamti sa ženom koja mu nije u rodu, a da neće šeitan biti treći. I to je uvijek tako. I zbog toga kad negdje odete bilo kakvu instituciju, ako ostavite za svojom otvorena vrata, tamo neko od službenica sjedi, kaže zatvoriti, kažeš nemoj, molim vas da zatvaram. Kome je neugodno? Neugodno, neugodno onome ko traje se zatvori, a vama ne treba biti neugodno. Draga braću, to su vjerski principi. Stalno se o tim stvarima govori. Isto ko što kafir ima pravo na kufr, griješnik ima pravo na grijeh koji ga čini, imate i pravo na ispoljavanje svojih vjerskih osjećaja. Tako nemojte da vam niko zatvara vrata kad ne trebate zatvarati vrata. Kedalike na nasrife anhu su'e wal fahša, tako da ga odvratimo od zla i od razrata, on je naših robova iskrenih. Kaže, pa su požurili prema vratima, a ona mu podera košulju sa leđa i zatekoše sa jedeha njenega muža kod vrata. Očito iz ove priče da su vrata bila zaključana i da je on čuo glasove unutra, da ga još nisu vidjeli. Zbog čega? Zato što još nije vidio tragove, ni on, ni onaj koji je bio djene familije, šta se desilo. A ona iza vrata je rekla, kakva je, kaže, nagrada za onoga ko ti želi porodice naniti neko zlo, osim da bude zatvoren ili da bude žestoko kažnjen. Kaže Jusuf, ona me je zavodila. I posvjedoči jedan od njene porodice, kaže, ako mu je košulja poderana naprijed, ona istinu govori, a on je odlažovao ako je košuljena ipak poderana sa leđa, ona laže, a on je od onih koji govore istinu. Felemma ra'a, onda dolazi, dakle priča je išla iza zatvorenih vrata. Kaže, onda kada su vidjeli, nakon što su vidjeli, još nisu vidjeli Jusufa, jer ne bova imao šta da govori, jer je košlja bila pred, pred njim gledao, je, gledao obiju Jusufa. Kaže, felemma ra'a kamise u kudde min dubur, kale innehu min kejdi kunne, inne kejde kunne azim. Kada vidi da mu je košulja poderana sa leđa, zaključili su da je ona njega gonila, a da Jusuf od nje bježu, kaže, on je samo dio vaših spletki i vaše spletke su uistinu veličanstvene. Jusuf, a onda progovara Atfir, pa kaže, Jusufe, mani se ovoga, a ti, kaže, dođite ove. In neki kunti minel hatein, ti su istinu, kaže, počinila, viješ, odnosno, dakle, krema s krivim putem. Jusuf, alaih sallatu selam, žrtva, ona traži da bude zatvoren i traži da bude šta? Ili da bude kažnjen. A njen muž, znajući kakve su žene, kaže njemu, Jusuf, arivan hava. Dakle, nemoj Jusufe doprinositi to, ovo je prič da se širi u gradu. Jel se priča proširila? Se proširila mahala. Tačka ba. Proširila su mahali, ali ne od Jusufa jer je Jusuf, Jusuf svoju lojalnost svome, dakle, vlasniku, tako, tako kako je on naziva ovdje gospodaru, pokazao od prvog trenutka, ne htijući da ima sa njom, odnosno ne htijući da počne sa njom blud. Kaže Allah te bare kvetala i žene po gradu počeše pričati. Žena uglednika zavodi, kaže, svoga roba. Uistinu je, kaže, zaveo ljubavlju i ona je stvarno u velikoj zabludi. Kaže, falemma semijat bi mekrihinne. Kad je čula kako one spletkare, dakle, mahala, priče, čula, kazala, optužba. I zato je u islamu kazna za ono ako optužja nije vidio čednu vjernicu, jel čednog vjernika, da je ne uzbila počinio blud, kazna mu je šta? Stotin udaraca bićem. Zbog čega? Zbog izmišljotine. Jer zbog tih izmišljotina, što se pišu i koje se govori, koje se prenosi, danas je umet iskušan najviše iskušan Facebookom. Nije Allah Đelešanuhu u zadnjih 100 godina stvorio veći šer od Facebooka. Allaham. Niti sam ga imao, niti imam, niti imam, nije da imam. Ali, kad pričaju, a, a najviše se može zamjeriti onima koji na, na seždu padaju. I oni koji su društvu promovišu kao vjernici. I oni koji se, dakle, diče da su vjernici joj, svašta vam ja rekao, Allah. A ruži me, kad dođem kući, žena me naruži, kaj kako bola nakon moraš. Pa ne smije svašta ni da moje žene pričat. živi rospijaluk na internetu. Te ponude, te prihvatanje, te ženitbe, te udajte se. Kad se bola ne bi udavala na pijaci? Nisto oglasi ono, on, ona, on, on, ona, ona. Ništo pa nito za oglasa postoji jedni princip u islamu kako se prosi, kako se traži žena jel kako se traži čovjek. Postoje najjednostavnije stvari. Dakle, jednostavne stvari, a to jeste, ako si begenisu, ako si begenisu, ja došu, bujrum, ja došu rad toga i toga. Budi faca. Tu si faca. A nije, samo tebe imam i ti si jedina, i, i sad ti si jedna jedina, i po s telefona, tri kompjutera, ali tri računa, svašta nešto lažni, sky profili, jel de? Ražni, lažnih profila i svega nečega, samo ti si jedna jedina, a vam križa koja ga je ostavila, koju je sljedeću našu. Lovci i lovice. Nisu samo lovci. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Zani je tu zani. Feđli da u kule vahidi minhuma mijete dželbe. Bludnika i bludnicu, a onoga koji potvrio 80 radaca. Malo prije sam pogriješio. A bludnika i bludnicu, odnosno bludnicu i bludnika. Pa kažu mu Fesiru sure Nura, Allah subhanahu wa ta'ala spominje prvo bludnicu, zašto? Zato što od nje dolazi ponuda. Jer je ona ta koja se nakalamfatila, ona koja se sredila, ona koja se, dakle, ona je ta koja dadni. Zašto četna vjernica, halalte, nemoj niko da se, meni najteže padne kad tam neko u komentarima piše, ili drugim, pošto ja ne imam Facebooka, kažu šejh, rekao se tako i tako. Nemojte se nalaziti u priči ako je se neko našao u prištoj njegov problem. Nisam ja nikoga prozvuo. Ne mislim ni na koga lično. Ne mislim nikoga poniziti, ne mislim nikoga prozvati. Ničija žena, dakle svačija žena je slobodna u životu i da se odijeva kako hoće. Svako ima za sebe i nagradu i kaznu, je li jasno? I nikoga mi ne prozivam. Ali, kad govorimo o ovim, ovim stvarima, govorimo o činjenicama koje kada bi ljudi o njima duboko razmišljali, znali bi da iza njih stoje stvarni mogući problemi. Zašto? Jer je u šerijatu počesto se govori o preventivi. Dakle, preventiva je nešto što treba šta? Spriječiti. Isto kad je rečeno Ademu, ali isto to znam, i Havi, nemojte se približavati ovome drvetu. Jer kad se približiš drvetu, sjedniš pod njega i ulaš podove, gotovo, ne treba se šta govoriti. A e, isto vam je tako, ola ta hrebuzina, nemojte se približavati bludu. Ne može žena muslimanka, dakle, da bi sačuvala svoju čednost, ne može ona, osim onako kako je šerijat propisao. Da ne govorimo o meselama razilaženja, da li treba biti pokrivena sva, ili treba imati maram da se smiju vidjeti lice šake, ne govorimo o toj meseli. Ali govorimo o meseli onih ljudi koji dopuštaju da im žene kao takvi izlaze na ulicu. Kaže nam brat, i še iskuša sa time i time. Neko polako. Isto ko što je tebi trebalo vremena da shvatiš i da počneš da klanjaš, da se bojiš Allah, Đeršanu i da dakle, činiš i bajat njemu, treba i tvoje žene, nemoj optuživati džehl je džehl, dakle neznanje je znanje. I treba svakome dati prostora. Ne može se rad toga kidati bračna veza. Kaže, žena mi ne klanja. Dobro ne klanja, polako. Proces, godina i godina i godina. Treba se fino obhoditi prema toj ženi da i ona zavoli vjeru kod tebe, a ne od vam, sinoć sam bio na dersu, osutra novo sa šovu. Ama ne, nija se obuku tako. Nema toga u islamu kako najviše, dakle, oni koriste dokaze, kaže laj krah din. I svi znaju na arapskom istirati. Nema prisile, znaju, znaju. Nema prisile u vjeri. Zato što im taj ajed paše. Taj im ajed paše i znaju ga citirati, znaju mu, dakle, prijevod ona je preniti. Da se vratimo. Ona, kao i druge žene koji, dakle, privlači pažnju, kaže, felemma semijat bi mekri hinne erselati lej hinne. je, kaže, po njih, i dala svakom naslonjač, to jeste da im bude udobno. A kad uđeš, dakle, negdje, ako si onaj, ako ti fin položaj, fakat možda ćefaš. Jest, i fino ti, i kafica, i sve ti fino, dakle, sve ti basta. Ako si bih uzur, nije ti čurs dobar, onda ne možeš da uživaš. Pa kaže, وَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا Pa je svako i naslonjač ili te dala. Dakle, to jeste da se ono fakat na penale. Kaže, وَعَتَدْ كُلَّ وَاحِدَتِ مِنْ هُنَّ سِكِينَ Zatim je svako dala a prije toga pred njih postavila samo vrste voća koji se nožem režu. Dakle, nije im dala bananu pa da bananu lome i da... Ne, ne, nego dala im voće koje moraju da gule i da sjecaju u komade da, da, da iskoriste nož. I to voće koje mora postaviti prst da preko njega reže voću. Tako stoji ovdje u, onaj, u Bidajove Nehaje. Vokalat juhruđa lehim. A onda je pripremila Jusufa, kaže, obukla mu najljepšu odjeću. Najljepšu odjeću i srijedila ga. Jer Jusuf još uvijek mora da sluša. On je rob. On je rob. Frema rejnehu ekbernehu. Okatana i dijon. Kaže, kad su ga vidjele, ekbernehu. Samo su zavikale, šta? Ja veličanstvene ljepote. Kažu, dakle, kako što stoji u hadismu da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Yusuf je nosio pola ljepote od koga? Od Adema alejhi salatu selam. Kaže sallallahu alejhi ve sellem nije Allah stvorio ljepše stvorenje od Adema. Od Adema pa da su dana od Adema. Dakle Adem je najljepše stvorenje. I svi će ljudi ulaziti u dženet po ljepoti po uzoru na svoga oca Adema. I nikoga Allah dželešanu nije stvorio po ljepoti Have kao što je stvorio koga? Saru, Saru, ženu od Ibrahima, ali islatu selam. Sjećate kad smo govorili o kako je bio onaj nabuku donosio ili Imrud, koji je bio zaveden njenom ljepotom. Ona je rekao, vodite šeitanka. Kaže, kad su ga vidjele, kaže, avemnehu, akbernehu, dakle, to jeste, počeli ga veličati, ja veličanstvene ljepote, i odmah su se posjekle, sve i jedna. U i dijehun. Dakle, nije više bilo, ovdje dolazi dakle, do, do isticaja, šta znači strast? U strasti i vene kad režiš ne osjećaš. Posle kad se u bolnici probudiš, onda znaš šta se uradio. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ I rekoši velčanstveni Allah, ma hada bešara, nije ovo ljudsko liče. In hada illa melekun kerim, ovo je samo lijepi melek, ili plemeniti melek. Ona im reče, e to vam je, kaže, ono što ste vi pripisivale i ono za čega ste me vi prozivale. Ja sam ga kaj zavodila, ali on kaže nije htio. A ako me ne posluša, ono što mu naređujem, ili će biti zatvoren, ili će biti ponižen. E onda su one ostale i kokoške na tom sjelu sve Jusufe poslušaje. Jer je njihova želja, znale su da one ne mogu doći do Jusufa. Pa dar, daj da bar njega i nju navedemo na grijeh. Dakle, ju, priča dakle, o Jusuf, ali to se vam puna je dakle, mudrosti I ne možemo to sve onaj, iznijeti. Ali ovdje se, ovdje se ukazuje na šta. Zbog čega je ona njih dovela i one su njoj tako odgovorile. Ona da njima pokaže da opravda svoju želju za bludom, a one ne djeli kažu ima, bila si u pravu zbog čega, zato što su ne bile loše društvo. Nisu se sjetili da kažu boj se Allah, su kroz zove spomenuti Allah, boj se Allaha, nemoj se kloniti se toga griha, nemoj svoga muža varati. Jok, sponzoruše. sponzoruše. Kale rabbi siđnu jahabu ilaih. Jusuf, ali sam to je selam, odma proči dovu, kaže, gospodaru moj, zatvor mi je, kaže, draži od onoga mima je duuneni ilaih, od onoga što me, kaže, oni pozivaju. Kaže, ako me ne spasiš od njihovih spletki, ja ću kaj potpasti pod njihove spletke i bit ću od neznalica. Džahil, kaže, ekum minel džahilin, neznalica gafletu oni koji samo grijehe čine. I to jesu posljedice grijeha kada čovjek upadne u grijeh, grijehem se ostaje, za grijeh nosi sa sobom grijeh, grijeh i uvijek dole samo grije grijesi. Festa džabe lehu rabbuhum fasara fa'anhum kejdehun. Pa mu je odazvao se njegov gospodar i otklonuo od njega njihove spletke, on je uistinu taj koji čuje i onaj koji zna. Zatim, nakon što se to sve izdešavalo, thumme beda lehum in bad, ma ra'u la'ajat. Nakon što su vidjeli sve dokaze, došli do zaključka da Jusufa treba zatvoriti u zatvor. Zbog čega? Da opravdaju njen stav. To jeste da se ispostavi da je ona opet časna i većina danas naših rospijaša koji nas predstavljaju i vode i tako dalje, oni su uvijek nevini, a sirotnja je uvijek ta koja je kriva. Šta god da se desi, uvijek oni koji su društvu istaknuti, koji su bogati, koji su vođe, koji su lideri, koji su dakle, zaštićeni ovim ili onim, dakle, koji ste ovaj onaj imunitet, onaj, oni mogu u društvu da se izvuku za razliku od sirotnje i onih koji u društvu ne, ne uživaju ugled kod ljudi. Kaže, sa njim u zatvor uđeše dva momka, jedan od njih reče, ja, kaže, usnio sam da cijedim vino. Kaže, usnio je san sa tri grozda i sva tri grozda spuštena pred njim i on istrišće i cijedi od njih vino. A drugi reče, ja, kaže, vidim da na glavi nosim hljeb, a ptice jedu sa toga hljeba. De nam, kaže, ti reci šta znači ovi snovi, mi, kaže, vidimo da si ti dobar čovjek. U ajetima ovdje dolazi odmah dok je ušao u zatvor, a u suštini dok je proveo jedno vrijeme sa njima dvojicom u zatvoru, zaključili su zbog da je Jusuf ličnost koja je se pokazala i kulturna, i dobar prijatelj, i pobožan čovjek. Jer je njegov bivanje u zatvoru bilo njemu samo samoća sa Allahom te Tebareke Veteala. Pa su onda vidjevši da je on dobročinitelj, da je dobar čovjek, rekli su mu, gdje nam protumači naše snove? Kaže Jusuf alaih sallatu wasalam, koristi njihov zahtjev, kaže, neće vam doći hrana kojom ćete biti obskrbljeni, a da vas neću, kaže, obavijesti o snovima koje ste mi spomenuli. To je ono što me je podučio moj gospodar. Kaže, ja sam ostavio vjeru naroda koji ne vjeruju Allaha, odmah im govori da se odriče čega? Kufra i idolatrije. To jest, ako ste vi na kufru idolatrije na širku, odmah da znate da ja nisam na tome ako hoćete, ako meni vjerujete, trebate da budete ono na čemu sam ja. Posebno sad kad dođe dakle, značenje snova, treba će vam da se pokajete. Kaže, i u ahiret oni ne vjeruju. Kaže, slijedio sam vjeru ili millet mojih očeva, Ibrahima, Isaka i Jakuba. Nismo, kaže, imali pravo da pripisujemo Allahu širk u bilo čemu. To je, kaže, od Allahu i blagodati nama i na ljudima, većina ljudi, darva nama i ljudima, većina ljudi, kaže, nisu zahvalni Allahu. Ovaj ovdje dio ajete kaže Ula i eksere nasila ješ kurun. Većina ljudi ne su zahvana Allahom Đelšanu na nimet koji im da uputom. To jeste najveća blagodat koju čovjek može da uživa jeste uputa i zdravlje. Ljudi se vežu za materiju, ljudi se vežu za položaj, ljudi se vežu za, dakle, za druge ljude, ljudi, za sve što se vežu, a ne razmišljaju o onome što im je Allah subhanahu wa kao što stoji hadis od Ibn Abbas radijallahu anhu da Allah poslanik sam rekao dva nimeta, el dvije blagodati, većina ljudi ih zanemaruje. Asihatu wal farag, zdravlje i slobodno vrijeme. Ljudi iskorištavaju kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iskoristi svoje zdravlje prije čega? Prije bolesti. Jer kad dođu godine kad te poklopi koje kakve bolesti, pa dođe išijas, pa dođe reuma, pa dođe ovo, pa dođe ono, pa suhi zglobovi, pa mehke kosti, pa svašta ne, osteropoza, pa ne znam ja, skleroza, svašta te neko nešto pogodi, a do 40. godine mogu si, koliko se može Benžadić? Ko je od najjačiji? Sad sam vidio i otišao, sad sam htio sam ga pitat, nisam primijetio da je otišao. Onaj, o šali do 8. razreda 120 kila. Može od 120 do 8. razreda. Može i 180. On, on može 180. Elena Ise, posle, četir, posle 40. paša moj, kad žena kaže da nes 5 kila šećera, kaže zar ja mogu li po kilu pa u kolica staje da ne kupim ono vrecu od 5 kg. Dakle, ljudi ne koriste, zato Allah subhanahu wa ta'ala od kaže, kaže, uvijek i nektere nas i laješ koruna, ali većina ljudi nisu zahvalni na tome. Kaže, o drugovi zatvora moga, ja sahebe i sidni ili o drugovi moju zatvoru, dakle, oni su kolege, kako god, s kim god da si, ako se na jednom mjestu, on ti je kolega. Moj kolega, <laughs> Emir Fahi. On je kolega, ti on ti smo kolege. Kaže, e arbabun mutafarrihuna hajron, emillahul wahidul kahar. Kaže, zar su različita božanstva bolja, raštrkana, prošli put smo o njima govorili, zar su različita bogaštva, e, božanstva bolja ili jedan Allah, el kahar, svemoćni. Kahar, Allah ima moć da savlada svakoga. Dakle, niko se ne može Allah subhanu dala suprostaviti kaže, vi ni mimo njega ne obožavate ništa osim samo imena koja ste vi kad nadjeli vaši očevi. E to vam je ono, dakle, nemoj mi dirati tradiciji. Kaže, shodno našoj tradiciji i vjerskim propisima. A kako si metno tradiciju prije vjerskih propisa? Valjda, shodno vjerskim propisima pa našoj tradiciji. Propis tradicije. Jel še ih safe držao do sulfika? Ili je držao gore... Um umdetu lahkam, jel da je šego? Tad je bio modus, sad je vertas. On se prekvalifikovao. Dakle, u sur, dakle, u osnovama fikha, i većina ljudi, dakle, pravi grešku, ne znajući. A ja sam to spomnio nekoliko puta od nahalkama. U osnovama fikha svaki ibadet je šta? Haram. Ne smije se klanjati, ne smije se post, ne smije se zekija davat, ne smije se nahadžići tako? Pa kažu, a nije u kraj rečenci, osim za ono što je došao šarijatski tekst, pa se naredio namaz, naredio se post, naredio se zekat, naredio se hač. Zbog toga što ovakva definicija osnova, osnova šarijatskog prava određuje da samo tekstualno naređeni ibadet ima svoju formu, a ne onako kako ljudi hoće. Ne možeš dakle, činiti u, u vjeri i ne možeš ibadete ti pretvarati kako ti hoćeš, onaj, nego mora biti onako kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio ashabe i kako su ashabi shvatili i prenijeli. Jer su ashabi svaćali i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio. I zato je sunneta ono što je rekao, naredio ili odobrio ili prečutao ili prešutio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To vam je sunnet. I od osnova fika ove stvari su u osnovi zabranjene osim što su naređene onako kako su naređene, a ne kako nekom paši. Razumijete li? Dakle, ne možeš reći hađ. Odo ja imamo mi hađeva kod nas po Bosni, ovdje po Balkanu, koliko god hoćeš. Ali, pazite, svi hađevi bosanski su ljeti. Neće niko na minus 20 da ide. Neće niko 15. februara da ide na hađ. Ovo je bosanske hađeve. Da ih ne spominjem, dakle, onaj, e, svakog pojedinačno. Nego su izmislili od kad počne raspust, pa dok ne počne školska godina. Što? Da ne moraju djecu ostavljati samo da mogu i djecu povesti. Molim. Džemre <laughs> udari. kada udari. Udarla su sve tri i smrzo smo se, ja, la, jara, Bože. Kaži, hađ, odvedi ga onde, napravi halku ondje, odhukći ondje. Drug moj. Dakle, poruka svakom onome ko misli da će mimo šarijata naći smira i da će naći uspjeh, mi kažemo da je to pucan čorkom u prazno. Ništa od tog nema. Allah Anđelešanu u Kur'anu rekao da svaki ibadet koji nije onako kako je došao u poslanih sallallahu alaihi sa njim, kaže قُلْ هَلُ نَبِيُكُمْ بِلَحْسَرِينَ عَمَالًا Hoćete li da vas obavijestimo od onima čija su djela propala? Ahsarin. Dakle, oni koji su baš najviše propali. Ellezine dhalle sa'ihum fil hajati dunja. Oni čiji je trud na dunjalku već propu na dunjalu. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ I kaže, misle da oni čine dobra djela. Ne može halka, igra, instrument, tarabuk, skaktanje, ne može biti dio šarijata. Nije Allah džele vala objavio svoj vjer. Nemojte lagati na poslanika, sallallahu alaihi sallam. Vi pogledajte, recimo, prvi dane Muharrema, šta šije radi, želeći da prikažu to kao šta, dio žrtve za Allahom vjeru. A nigdje vezi nema sa Allahom vjerom. Nego daju samo povoda svima onima koji bi i se interesovali za islam, da im ogade sliku islama. Ili koji kakvi refajijski tarikat, oni što se bode onim sabljama, bodu se nožema, ubadaju s tijelom, hodaju po onim e, žaru, ti se reći džemre, zato što je arabskom džemre žar, dakle, hodaju po žaru, skaču u vatru i tako dalje. Šehu li stavim temije, rahmehullah ta'ala, a najviše ga ne mrze. Najviše im smeta šehu li stavim temije, rahmehullah ta'ala. Kaj je šehu li stavim temije, izazivo je, dakle, sufijski šehove svoga vremena, pa kaže, hajde, kaže, ja i ti da skočimo zajedno u vatru. Ali, kaže, pod uslovom, kaže, prije vatre da kaješ, a uzabi nešto ne štaži, bismillah, rahman, rahim. Zbog čega? Zato što šehu sam upisuje pa kaže, jer oni prije nego što bilo što od onoga rade, traži pomoć od svojih džina i šeitana. Jer većina njih se bavi sihrom. Zavode mase da bi im prikazali zabavnim cirkus, onako kako se oni izgravaju sa Allahom Svanotala, vjerom. Tako da nema u šarijat nešto moj džedo, moj babo, nego moj džedo i moj babo posune to Allahom poslanike, onda ćemo da prihvatimo. I kad kažeš, kala Allah, kala Rasul, reko Allah, reko poslanik, pa su naši stari to primjenjivali, a oni će mi kažem, jest u pravu se. A svaka novotarija koju želite da pokažete kao vjera, kao vjeru, ili želite da pokažete kao ibadet, ona se vraća. Ako su imami sa četvorca imama znali govoriti za svoje riječi, pa kažu, ako se suprostavi naši stavovi, bilo kojem hadisu, Ebu Hanife čak govorio slabim hadisima, ako se suprostavi moji stavovi, bilo kojem hadisu, kaže moja riječ, kaže udarite, to jeste, bacite moje, odbacite moje riječ. Ono kategorično nemojte me slušati. Hadis. A nekamo da neko kaže, ja mislim, kad mi to radimo što je lijepo, mi, Allah je rekao da, Mante se toga što izmišljate o Allahu i smanatala vjer njegovim, ajte tu tuvanšići njegove, ajte kako je Allah smanatala nije objavio. Ma anzala Allah biha min sultan. Pa kaže Allah subhanahu ta'ala, ma anzala Allah biha min sultan, Allah nije objavio nikakav dokaz, inil hukmu ila lillah. Vlast pripada samo Allahu. Emer en la ta'budu illa ja. Naredio da ne božavate nikoga osim njega. Pa prvo kod ibadet dolazi negacija, pa onda ibadet. El la ta'budu. Ne smijete obožavati nikoga illa ja, osim njega to jeste ibadet pripada njemu, kao smo rekli malo prije da osnova fika. Zalike dinul qajim. To je prava vjera, čvrsta vjera, osnova vjere, jaka vjera. Ola kine ksere nas la ja'lemun, ali većina ljudi ne zna. Kaže, ja sahibe i sirža o drugove moju zatvoru. Ema hadukuma, kad im je sve ispričao, kad im je pružio davu, kad je pozvao Allahu Đošanu vjeru, kad im je obznanio šta znači širk, šta znači dakle, kufr, na čemu je njegov narod, dakle nije ga bilo strah, u zatvoru je. Isto ko što ima naših šejhova dole po zatvoru, sad tamo rešetaju, a ne u zatvoru. Ali nisu, sami su. Kaže, ema hadukuma fejeske i rabbehu hamra. Jedan od vas, to jest onaj koji je usnio da cijedi onaj vino, on će, kaže, pojiti svoga gospodina, to jeste, bit će oslobođen. A ovaj, kaže, drugi, bit će razapet, pa će mu, kaže, ptice trucati glavu, to jeste, trucat će mu mozak. Kudi je lemru levi fihi te steftijan? Presuđe ono o čemu ste pitali. U hadisu stoji i kaže Ru'ja ala ridli ta'irin ma lem tu'abber fe iza uvilet vaka'at. Ilo ubiret vaka'at. San je na nozi ptice ako se protumači, des će se. Sve ako se ne protumači, ako se protumači, des će se. Tumačiti snove je znanje, nauka. I kod nas to slabo ko zna. Šej Safet, ja mislim da ima on dobrog udjela u tumačenju snova. Tumačenje snova nije zdravo za gotovo. I nisu svi snovi za tumačenje. Ima snova koji su od čovjek ovoj prirodi. Dakle, svašta usnije. Neko te na poslu odlepo to i čita u noć ga slanjaš kako te je prevario. Desi li se? Desi se. Naružite žena, čita, moj se svađaš usno sa ženom. Od prirode. Hadith nefs. Ono što čovjek, dakle, zaspi, a misli na te stvari, dakle, utani u san sa razmišljanjima. Pa mu se osnova nastavi. Jer recimo, sanjaš nešto, ustaneš sada, vratiš se, ponovo legneš i opet nastaviš drugu epizodu sna. Svašta se dešava i nije svaki san za tumačiti. I nije svaki san, kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte govoriti ružne snove nikome, ali lijepe osim onima koje volite. Zbog čega? Zato što ne zna svako ni protumaš san. Ovo je arapska, dakle, arapska riječ koja znači, odnosno arapski primjer, ruja la ridžli tajer, to jeste san visi u zraku i čeka, dakle, tumačenje. Odnosno, ako bude i protumačen onakav kakav jeste, on će se već desiti. Da li ti njega preduhitrio ili ne preduhitrio? To jeste, tumač dolazi nakon potvrde dešavanja. Ili san se dešava, a ono što se pretumačilo samo istina na ono što, što trebalo da se desi. I kažem, snovi su nauka i Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, mi smo govorili dakle, od preznaka kad smo radili predak sunnjeg dana, dakle da Allah subhanahu wa ta'ala će vjernike pred sunnjeg dana, kako se bude čovječanstvo približavalo sunnjem danu, da će Allah subhanahu wa ta'ala počasti vjernike sa istinitim snovima i svači san će biti svoda njegovom imanu. Pa ako neko ima snove koji su bliski istini, da mu se dešava ono što često usnije, neka zna da je njegov, dakle, iman, njegov iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala toliko bliska i čista, odnosno da mu iman čist, je toliko iskren prema Allahu Đelešanu. Što bude čovjek veći lopov u vjeri, tom snovi nije stačni. Dakle, ima lažnije snove. Halal te na takvom odražaju. Kaže, nakon toga Jusuf a.s. kaže, mislići za onoga koji će biti spašen, kaže, وَقَالَ لِلَّذِ ظَنَّ أَنَّهُ نَاج za kojeg je mislio, što ukazuje da san opet ne mora se desiti, nego može se desiti kako Allah subhanahu hoće. Min huma, mi, mi, od njih dvojice, odkurne inda rabbik spomeni me kod svoga gospodara. Ali njegov gospodar nije bio Atfir, nego je bio gospodar Rail. Dakle, na, na, glavni kralj ovoga namjesnika uh, onoga Egipta. Fensahu šeitanu zikre rabbihi felebise fizični bidasini. Pa je, kaže, šeitan ga zaveo i zaboravio, pa je Jusuf zbog toga ostao u zatvoru nekoliko godina. Bida u arapskom jeziku označava od 3 do Pa mu Fesir se razilazi, kažu, ostoje 3, ostoje 6, ostoje 7, ostoje 9, kaj neki neparni, 3, 5, 9, samo Allah subhanahu ta'ala zna koliko je ostao u zatvoru. I vladar reče, usnio sam sedam debelih krava kako jedu sedam mršavih krava. Kaže, usnio je kako se krave kupaju, mislim da je Emir to završio, e, kako se krave kupaju u vodi izlazi na obalu, a onda za njima izlazi sedam mršavi i pojedoše ih. Kaže, o seba sumbulatin hudrin wa uhara i abisat i sedam zelenih klasova i, ost, i sedam suhih klasova. Kaže da, da je usnio također sedam klasova koji se presušili ili kako su i sedam suhih klasova poklopili, to jest nestali su u njima. Jajuhel mele aftuni firuja. Kaže, o namjesnici moji, o svito, o savjetnici, recite mi šta znači ovi snovi in kuntum li ruja taburun. Ako vi snove znate tumačiti. Pa e, mu fesiri kažu da su snovi bili nešto, znanje o snovima istaknuto bilo u vrijeme Jusufa ali tu veselam. Pa nije valjda jacije. Kalu adgafu ahlam, oma nahnu bi tevili lahlami bi alemin. Rekoše oni, ja snova, mi takve snove tumačiti ne znamo. Što znači da i u njegovo vrijeme, da je u njihovo vrijeme bilo oni koji su znali i oni koji se pretvarali da znaju. Nego je bilo samo šta? Diplomatski seljaka i stravnika i evo. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنه نبيكم تأويله فارسلوني يوسف Pa onaj koji je bio spašen nakon, kaže, dugo vremena od dekere, pa se sjetio, to jeste te dekere, Eme u nebiju kom itevil, ja ću vam, kaže, prinijeti njegovo znašanje, ali pošaljite me Jusufu. Ili kažu, pošaljite me, pa on dođe reče, Jusufe, prijatelju moj. De mi, kaže, reci šta znači sedam debelih krava, kako jede sedam suhi, odnosno mršavi, i sedam zelenih klasova, kako nestaju onaj sa sedam suhi klasova. Da se vratim ljudima, da bi oni, kaže, kako znanje stekli. Odavde će uzeti pojedinci koji tvrde da još uvijek dobijaju objavu od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve da se druži sa poslanikom sallallahu alejhi ve pa kažu ovo je dokaz da ona je se i snova mogu ona uzeti da se može uzeti nauka. Kako će Merva odgovoriti? Ovdje nije spomenuta san nauka, nego tumačenja snova da se uzme nauka. I tumačenje snova nije objava. Iako je san od 46, 7, 8, 9 dijelova poslanstva vjerovjesništva ali ni jedan propis u islamu nije došao iz sna. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi sallam, kao kaže Aisha radijallahu anha, prvo što je bilo početo sa Allahim poslanikom sallallahu alaihi sallam, jesu istiniti snovi. Ali ni jedan san nije u šarijatu Muhammeda sallallahu alaihi sallam prenešen kao šta? Kao propis. Da se iz sna uzeo propis. Osim čega? Za jezan. Pa u šarijat smo prošli put rekli da imate dakle, određene stvari, imate jednu iznimku u svemu. Kale te zraune seba sinine deeba. Kaže, vi ćete sijati sedam godina neprestano i u mnoštvu. Fema hasatum fezruhu fi sumbulihi. Sve što, kaže, požnijete, ostavite u klasu. Zbog čega? Da bude sačuvano. Illa qalila mimma ta'kulun osim nešto malo što ćete jesti. Dakle, ostavite nešto malo da jedete. Thumma yati min ba'di dhalika sabun shidadun yakulna ma qadamtum lahun. Zatim će doći sedam i sušni godina koji će pos, pojesti sve ono što ste ostavili u riznicama. Illa kalile ma tuhsinun, osim kaže nešto što malo ćete, kaže vi, sačuvati onaj za sebe opet da se može jesti. Thume jeti, min badi dhalike amun, fihi yugathu nasu wa fihi jasirun. Zatim će kada doći godine kada će ljudi dolaziti, tražiti pomoć i doći će vrijeme kada će ljudi u izobilju da već ponovo da jedu i da piju Pošto je kraj, dakle, ako započnem sljedeću priču, onaj, od uliče, mi ćemo šalati Allah nastati sljedeći put. Molim Allah, da vas nagradi svakim dobrom. Halaltim ako sam pretjeru, a ne ja nikoga nije tu vrijed, a ljubomara za vjeru je ljubomara. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad wa ala khairal jazaa. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني